<clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə əşrəfil ənbiyə və mürsalin. Alə seyyidinə, nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbih əcməin. Rabbi şirah li sadri və yəssir li əmri. Vəhlül uqdətən min lisani yafqahu qavli. Allahumma nifəni bimə alləmtəni və allimni mə yanfəni və zillini. Birinci, qardaşlarım, ilk növbədə özümə <clears throat> Sonra siz hər birinizə Allah Subhanahu taala-dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də bu cavab böyük olan Allah Subhanahu taala <clears throat> mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allah Subhanahu taalanın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu taaladan qorxmaq isə Allah taalanın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə əmr edibsə çəkinməyi, o şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və Bilin ki, qardaşlarım, cənnəti qazanmaq üçün ən böyük səbəbdir. Allah Subhanahu taala-dan qorxmaq, təqva sifətini qazanmaq. Çünki Allah Taala mübarək kitabında təqva əhlini, yəni müttəqiləri bir çox müjdəli müjdələr. Ən böyük vədi Allah Taalanın Allahdan qorxan qullarına cənnətdir. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Və mömin müsəlman hər bir zaman Allah Subhanahu taala-dan qorxmalıdır. Və istər cəmaət içərisində, istər təhlikdə Allah Subhanahu taalanın onun bütün əməllərindən xəbərdar olduğunu, hətta qəlbindən keçirdiyi bütün hisslərindən belə Allah Taala'nın xəbərdar olduğunu bilməlidir. Və Allah Subhanahu Taala da üzərimizə elə bir mələklər təyin etmişdi ki, o mələklər ağzımızdan çıxan hər bir kəlməni, etdiyimiz hər bir əməli qeydə alır. Və qiyamət günündə bütün o əməllərimiz kitab şəklində qoyulacaq qarşımıza və Allah Taala buyurur ki, Qurani Kərimdə o gün onlar özləri özlərini imtahan etməyə kifayət edəcəklər. Yəni o gün insan artıq özü özünü sorğu-sual etməyə, özü özünü imtahan etməyə kifayət edəcək. Çünki qarşısına elə bir kitab, elə bir dəlillər, elə bir sübut qoyulacaq ki, orada hər bir şey görəcək. Necə ki, kafirlər deyirlər ki, Quran-ı kərimdə Allah tala onlar haqqında buyurur ki, onlar deyəcək ki, vay bizim halımıza, bu necə bir kitabdır ki, böyülük çiyilə heç bir günahımızı nə etməyib, buraxmayıb. Hər bir şeyi qeydə alır. Və bu günləri qısa da olsa bir mövzudur, hansı ki, tövhidlə bağlı olan bir mövzudur. Bu mövzuya toxunmaq istəyirəm. Və həqiqətən də inşallah bu mövzuya toxunmağımızda niyyətimiz odur ki, kimlərsə bu, bu, bu dərsə qulaq asıb buradan böyük bir fayda özünə götürər. Çünki hər bir insan Allah Subhanahu taalanın izni ilə özünə lazım olan faydanı daima çalışmalıdır ki, belə dərslərdən nə üçün götürsün və bu günləri İslam ümmətinə, yer üzündə İslam ümmətinə biz nəzər salsaq görərik ki, doğrudan da müsəlmanlar bu günləri yer üzündə bəlkə də tarix boyu görsənməmiş çox bir zəlil bir vəziyyətdədir, çox pis vəziyyətdədir. Bu günləri İslam tarixi boyudur müsəlmanlar bugünkü kimi, yəni bu günləri düşdükləri vəziyyətə hələ heç bir zaman, heç bir vaxt, heç vaxt düşməyiblər. Çünki yer üzündə hara nəzər salsaq bu günləri müsəlmanlar qırılır. Müsəlmanların qanı axıdılır. Artıq müsəlmanın qanı ucuz bir şeydir, onun axıdılması. Müsəlmanın öldürülməsi ucuz bir şey hala gəlib. Elə bir hala gəlib ki, yer üzündə hər bir yerində müsəlmanları qırırlar. Müsəlmanları incidirlər, müsəlmanlara işgəncə verirlər, müsəlmanlara zülm verirlər. Və sözsüz ki, deyilir ki, qəlbində Allah qorxusu olan bir kimsə, qəlbində iman olan bir kimsə bu günləri yer üzündə müsəlmanların bu halına baxdığı zaman əgər o insanın qəlbində iman, Allah qorxusu varsa, sözsüz ki, onun qəlbi buna görə ağlayacaq. Onun qəlbi buna görə sıxılacaq. Onun qəlbi ona görə, buna görə özünü nə edəcək, sorğu-sual edəcək ki, bəs müsəlmanlar nə üçün bu gündədirlər? Onlar hansı əməlin sahibidirlər, nəyə ediblər ki, Bu günləri yer üzündə müsəlmanlar bu cür nə işgəncələrə, bu cür zülmə məruz qalır. Peyğəmbər s.ə.v Allah subhanət Allah İslam dinini göndərdiyi zaman və Peyğəmbər s.ə.v-in göndərdiyi, Peyğəmbərliyi verildiyi zaman, Allah Taala mübarək Quran-ı Kərimi göndərdiyi zaman bu dinin məqsədi insanların, yəni müsəlmanların qanlarının, mallarının, şərəflərinin qorunması üçün idi. İslam dininin məqsədi budur. Allah subhanətə Allah hər bir müsəlmanın malının, canının, qanının qorunmasına zamanət vermişdir. Toxunulmazdır müsəlmanın qanı, malı, canı. Çünki Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur, bir müsəlmana digər bir müsəlman üzərində onun üç dənə şey nədir? Haramdır. Onun canı, qanı və malı. Toxunulmazdır. Heç kəs onu əl vura bilməz. Ona görə də Rasulullah s.ə.v Səhi Buxar Müslimdə keçən hədistə düşmənlə görüşməyi, düşmənlə arzulamağı heç vaxt öz sahabələrinə tövsiyə etməzdi. Əksinə, deyərdi ki, düşmənlə görüşməyi, düşmənlə vuruşmağı heç vaxtdır arzu etməyin, heç vaxtdır istəməyin, təmanını etməyin Allahdan. Əgər dil əksi olarsa, Allah subhanahu ta'alanın izni ilə sizdir görüşərsinizsə düşmənlə, üzbəüz gələrsinizsə, onda səvr edin və bilin ki, cənnət qılıncların deyir, nə deyir, kölgəsi altındadır. Peyğəmbər s.ə.v ondan sonra gələn sahabələr, tabinlər, salih sələflər və bu günə kimi alimlər və inşallah qiyamətə kimi hər bir alim öz fətvasında, dediyi sözlərində daima müsəlmanların qanunun qorunmasını insanlara tövsiyə ediblər. İmam Əhməd Rahiməhullahın yanına dəfələrlə gəldilər, dedilər ki, hakimə qarşı çıxaq, əmrə qarşı çıxaq, döyüşək. İmam Əhməd Rahiməhullah hər dəfə onlar gələndə onları bu sözlərindən daşındırdı və onlara dedi ki, əmrə qarşı çıxmaqda heç bir xeyir yoxdur. Əmrə qarşı çıxmaqda müsəlmanların qanının axıdılması var. Ona görə müsəlmanın qanının axıdılması müqəddəsdir, qorunmalıdır. Bütün alimlərin Hüseymindir, İbn Bazdır, Şeyx Albani rahimehullahın fətvalarına diqqətlə dinləyin vallahi. Hər biri fətvasında deyir ki, əmrə qarşı çıxmaq, dövlət başçısına qarşı çıxmaq müsəlmanların qanına xatılmasıdır. Müsəlmanın qanı isə nədir? Müqəddəsdir, qorunmaz. Qorunmalıdır müsəlmanın qanı. İbn Abbas radiyallahu anhu Kəbəyə baxaraq deyərdi ki, sən nə qədər əzəmətli olsan da, bir müsəlman deyir, bir mömin səndəndir, əzəmətlidir Allah dərgahında. Və Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, Allah subhanət Allah üçün bütün yer üzünün məhv olub gedməsi bir müsəlmanın qanının axıdılmasından yücüldür. Bütün dünya, yer üzü məhv olub geçsin, amma bir müsəlmanın qanı axıdılmasa. Ona görə də qiyamət günü də ilk sorğu-suala çəkilən, ilk haqq hesab olunan nədir? qan davası, qan bahası varsa ilk hesab, haqq hesab ondan da olacaq qiyamət günü. Allah subhanət hala ilk haqq hesab edər, sorğusal etdiyi də olacaq qiyamət günü. Ona görə də <clears throat> bu günləri müsəlmanlar çox təəssüf ki, içi, qar, içi mən qarşı olmaqla hər birimiz səhvi, hər birimiz günahı heç vaxt özümüzdə axtarmırıq. Həmişə günahı ətrafda axtarırıq ki, görəsən kimdir günahkar? Kimi günahkar çıxardaq? Kimin boynuna yükləyək günahları hamısını? Amma halbuki özümüzə nəzər salsaq, diqqətlə baxsaq görəcək ki, doğrudan elə günah özümüzdədir. Allah Subhanahu taala nə buyurur Qurani-Kərimdə? Siz öz əllərinizlə, bu əllərinizlə etdiyiniz günahlara görə Allah Taala sizləri nə edir? Cəzalandırır. Allah Taala buyurur, hər deyir, mən deyir sizə onun çox az bir qismini dadırıram. Gör o bütün o cəza verilsəydi o Deməli, bu əllərimizlə etdiyimiz günahlardır ki, Allah subhanət Allah nə deyir? Cəzalandırır. Yaxşı, əksəriyyətimiz bir dediyimiz kimi günahı onda bunda axtarır. Günahkar kimlərdir? Kafirlərdir. Allah olanın bəlasını verir, Allah olanın bellərini qırsın. Bu günlərə yer üzündə müsəlmanları qırırlar, uşaqlar, qocalar, cavanlar hamısını öldürürlər. Dəhşətdir. Təhqir edirik, lənət edirik, ki, Allah bunların bəlasını versin. Lakin alimlər deyir ki, çox az bir qism insanlar vardır ki, o da Allah subhanət halına rəhm etdiyi kimsələrdir. Onlar müsəlmanların bu hallarına qəzəb tərəfdən baxmırlar. Öz hissləri, nəfsi istəkləri tərəfdən baxmırlar. Onlar bu məsələlərə yalnız və yalnız Allah Taalanın əmr etdiyi Quran və sünnəyə, elmlə baxırlar. Ki, nə üçün müsəlmanlar bu günləri bu haldadırlar ki, bu günləri onlar bu cür nə imtihanlara, bu gün bu cümlə bəlalara məruz qalıb. <clears throat> Qısa bir hekayədir. Və bu hekayədə bu günləri müsəlman ümmətinin halını misalıdır. Deyir ki, bir qövm olur. O qövm deyir, çox gözəl bir güşədə, çox çox gözəl bir, yəni təbiətin əhatəsində olan, dağlarla əhatə olunmuş çox gözəl bir yerdədir yaşayırlar o qövm, cəmaat. Həmin o qövmün cəmaatı da onların bir ərazisində balaca bir göl vaididir. Dağlardan deyir, təbii sularla, yağış vasitəsilə çox pak, təmiz su axaraq gəlib deyir, yığılırdı həmin o göl məçənin içinə. Orada deyir, göl əmələ gəlmiş. Həmin o qövmün cəmaatı həmin o sudan içərdilər. Mal qarasını deyir, oyuna suvarardılar həmin o suyun səbəbi ilə həmin o qövm öz bütün taxıl sahələrini, əkin sahələrini, onları da sular, suvarardılar. Və Allah subhanət hala həmin o gölün suyunun səbəbi ilə o qövmə güc vermişdi, qüvvət vermişdi. Allah subhanət hala onları izzətləndirmişdi. Onlar elə bir izzət tapmışdılar ki, Allah subhanət hala çox yüksək bir məqama qaldırmışdı. Və o ümmətin, o qövmün cəmatı daima o çaylarını, o göllərini qoruyurdular. Həmin o qövmdə yaşayan axsaqqallar, axsaqqal insanlar var idilər ki, və onlar daima öz cəmaatını xatırladırdılar ki, o gölü körlamasınlar. O gölü çirkablarla, pis-pis şeylərlə mundarlamasınlar. Həmin o gölü daima qorusunlar. Və o axsaqqallar daima öz qövmlərinin cəmaatına deyərdilər ki, bu Gölün səbəbi ilə Allah Subhanahu taala bizə izzət verib, bizə qüdrət verib, bizə güc verib, bizə qüvvət verib. Allah Taala bizi yüksəldib. Ona görə də bu çayı, bu gölü dil qoruyun həmişə. Həmin o qövmün cəmaatı ağsaqqallarından aldıqları bu sözü, bu vədi daima qoruyardılar və nəsildən nəsilə ötürərdilər. Və onlar heç vaxt düşünməzdilər ki, bu çayı çorbasından, nə isə zibillə və yaxud da hansı bir mundar bir şeylə nə etsinlər, o çayı çorbasından. Heç ağıllarından belə keçməzdi. Və hər bir o qövmün cəmaatı da öz ailəsinə, öz övladına bunu xatırladardı. Ki, bizim ata-babalarımız, sələflərimiz bizə bu çayı qorumağa əmr ediblər. Onlar bizə deyiblər ki, Allah Taala bu çayın səbəbi ilə bizə izzət, güc, qüvvət vermişdir. Vaxt keçir. Həmin o qövmün ətrafında da qövmlər yaşayırdılar. Və o qövmlər heç ağıllarından belə keçirmirdilər ki, bu qövmün üzərinə hökm etsinlər. Onları zəbt etsinlər, onlara işgəncə versinlər. Çünki o qövmlər ətrafda yaşayan insanlar bilirdilər ki, bu qövm çox güclüdür. Allah Subhanahu taala onlara bu çayın səbəbi ilə güc qüvvət vermiş. Ona görə də heç ağıllarından belə keçirmirdilər ki, onlara nəsə edə bilərlər. İllər ötür. Əsrlər keçir. Bu qövmün axsaqqalları hansı ki, daima öz cəmaatına o nəsihəti edərdilər ki, o çayı qorusunlar, onlar dünyalarını dəyişirlər və sonrakı nəsil cavanlar gəlir. Və o cavanlar öz ata-babalarından, sələflərindən aldıqları bu nəsihəti unudurlar ki, o çayı qorumaq lazımdır. Bir günləri deyir ki, həmin qövmün cahil bir kimsəsi gəlir o çayın yanına, görür ki, heç kəs baxmır və əlində olan çirkab bir şeyi atır o suyun içinə. Atır o suyun içinə və baxır görür ki, buna heç kəs güldən artıq bir söz demədi. Və elə bu cür nə də həmin o çayı korlamağın, çirkab etməyin bünövrəsi qoyulur. Ondan sonra o cəmaat, hər bir kəs əlindən keçən hər bir çirkinliyi, hər bir mundarçılığı, <clears throat> ölmüş heyvanları, leşləri belə atardılar o çayın içinə. O çayın, o gölün suyunu o qədər çirkab bir hala gətirirlər ki, artıq Allah Subhanahu taala xəstəlik verir bu qövmə. Çünki onlar bu sudan, bu göldən nə edirlər? İstifadə edirlər özləri üçün mal qaralarını su, su alırlar, əkin sahələrini su, özləri içirlər o su, sudan. Və Allah subhanət hala elə edir ki, onlar bu çaydan, göldən, sudan içdikləri üçün xəstəlik tuturlar. Elə bir xəstəlik tuturlar ki, Allah subhanət hala onları çox zəlil bir görkəmə gətirir. Bu xəstəlik səbəbilə onlar zəifliklə, əllərində olan izzət, qüdrət, Allah subhanət hala hansı ki, onlara o bəxş etmişdir o çayın səbəbi, onlar hamısını itirirlər. Və ətrafda olan o qövmlər ki, var idi, hansı ki, onlardan qorxurdular. Və onlar bilirlər ki, və onlara xəbər çatır ki, bu qövm xəstəlik tapıb və çox zəifliyib. İndi artıq məqamdır onları nə etməyə? Məhv etməyə. Məhv etməkdir artıq məqamdır. Və onlar hazırlaşırlar və hücum edirlər həmin o qövmün üzərinə. O qövmün cəmaatının çox hissəsini qırırlar. Bir çoxlarını əsir alırlar. Uşaqlarını, qadınlarını, hamısını öldürürlər. Həmin o qövmün evlərini, kəndlərini hamısını məhv edirlər. Əsir qalanlar əsir düşür, sağ qalanlar isə çəkilirlər bir qırağa və gəlirlər bir yerə yığışırlar və otururlar bir şey düşünürlər ki, biz nə edək ki, bu bəladan qurtaraq. Və bu səbəblə də həmin o cəmaat, sağ qalan cəmaat üç hissəyə bölünür. Birinci, cavan nəsil. Hansı ki, qollarında güc var idi. Lakin ağla, elmə əsaslanmırdılar, söykənmirdilər. Onlar dedilər ki, bizim bu hala düşməyimizin səbəbi bizim düşmənlərimizdir. Diqqətlə qulaq asın. Onlar dedilər ki, bizim bu hala düşməyimiz, yəni bu günləri bizi ətrafdakı olan qövmlər zəbt edirlər, bizə əziyyət verirlər, bizə zülm verirlər. Səbəb bizim düşmənlərimizdir. Biz güc toplayıb onlara qarşı vuruşmalıyıq bu yolda ölsək də, qırılsaq da, kökümüz kəsilsək də belə, onlara qarşı döyüşüb sona kimi nə etməliyik? Vuruşmalıyıq. Bu birinci cavanların görüşü. İkinci orta nəsil idi. Onlar dedilər ki, subhanallah, biz onların qarşı necə döyüşə bilərik? Bizim axı gücümüz yoxdur, biz zəifik. Biz gərək özümüzü nə edək? Müalicə alıq, edək. Biz gərək bir həmin o xəstəlikdən qurtulmaq üçün biz gərək dəva, dərman alaq, o dəva dərmandan istifadə edək ki, Allah subhanahu taala bizi bu xəstəlikdən qurtarsın, ondan sonra biz onlarla mübarizə aparaq. Bu orta nəslin fikri. Üçüncü isə ağsaqqallar. Hansı ki, onlar ata-babalarından, yəni sələflərdən vəd almışlar o çayı qorumağa daima. Çünki onların sələfləri, ata-babaları deyirdilər ki, bu çayı qoruyun. Əgər bu çayı qorumasaz, o izzət, şan, şöhrət ki, hansı ki Allah Taala sizə bəxş edib, onlar hamısı əldən çıxacaq. Onlar dedilər ki, <clears throat> onlar dedilər ki, Bizim bu hala düşməyimizin səbəbi bizim düşmənlərimiz deyil. Bizim bu hala düşməyimizin səbəbi bizim o çayı nə etməyimizdir, çirkablandırmağımızdır. Və onlar o iki dənə e, qrupa dedilər ki, cavanlara və orta nəslə dedilər ki, biz necə bu günləri onlara qarşı döyüşə bilərik ki, hansı ki, biz xəstəyik. Biz çox zəifik, bədənimiz zəifliyib, bizim onlara qarşı döyüşmək gücümüz yoxdur. Biz özünü deyir, müalicə də edə bilərik, edə bilmərik bu günləri. Çünki biz özümüzü necə müalicə edək ki, biz həmin o çaydan yenə də içirikdir. Onlar nə dedilər? Ağsaqqallar dedilər ki, biz qayıtmalıyıq hara? Binövrəyə, əsasa, kökə qayıtmalıyıq. O çayı kökündən nə etməliyik? Müalicə etməliyik, təmizləməliyik bu çirkablığı. Və ondan sonra Allah Subhanahu taala nədir? Bizə həmin o izzəti, o şərəfi, o şöhrətini verəcək qaytaracaqdır. Əsla başqa cür nədir? Mümkün də olmayacaqdır. Ona görə də deyir ki, bir tərəfdən bir özümüzü müalicə edək və sonra da gedək o çirkab sudan içək, bizimdir xəstəliyimizə səbəb çayı qoymamamız, onun suyunu dir bulandırmağımız dir olmuşdur. Onlar dedilər ki, biz yalnız və yalnız o çayı təmizləməliyik. Salih sələflərin yoluna qayıdaraq o ata-babalarımızdan aldığımız o vədi yerinə yetirərək o çayı təmizləməli və ona görə deyir, qayıtmalıyıq hara? Əsasa deyir. Vallahi deyir, o axsaqqalar dedilər ki, heç döyüşməyə deyir, ehtiyac olmayacaq. Allah bizim düşmənlərimizin qəlblərinə deyir, qorxu salacaqdır. Onda, onlar deyir, bizim gücümüzü deyir, e, görə, görərək deyir, geri çəkiləcəklərdir. Subhanallah, görün nə deyir? Düşmənlərin deyir, bizə qalib gəlməsi bizim zəifliyimizə görə, görədir onların güclü olmasına görə deyildir. Yəni, biz zəifləmişik deyə o düşmənlər bizə qalib gəliblər. Yəni, onların güclü olmasına görə deyil. Onlar onsuz da güclü deyirlər. Sadəcə biz zəifləmişik deyə onlar bizə nə ediblər? Qalib gəliblərdir. Ona görə axsaqqallar o qrupları başa salmağa çalışırdılar ki, düşmənlərin bizə qalib gəlmələrinə səbəb yalnız və yalnız bizim zəif olmağımıza görədir. Onların güclü olduqlarına görə deyil. Vallahi, əgər biz çayı qorusaq, bu çayı təmizləsək, Allah Subhanahu taala bizə güc verəcək. Əvvəlki izzəti, o şan şöhrəti nə edəcək? Bizə qaytaracaqdır. Və düşmənlər də bizim bu gücümüzü, bu qüvvətimizi görüb özləri qorxudan hamını edəcək, geri çəkiləcəkdir. Və həqiqətən də bu ağsaqqalların nəsihətində ağıllı insanlar üçün böyük bir faydalar vardır. Çünki onlar dünya görmüş kimsələr idi. Bu cavanlar, hansı ki birinci qrup və orta nəsil, onlar nəsillər verdikləri böyük nəsihət həqiqətən də doğru idi. Onları başa salmağa çalışırlar ki, bizim bu vəziyyətdən çıxmağımızın yolu birdir. O təsviyə və tərbiyə deyirlər. Təmizlənmək və sonra nə etmək? Özümüzü tərbiyə etmək. Bu təmizlənmək nədir? Bu risaləni, məqaləni qeyd edən alim deyir ki, bu təmizlənmək həmin o çay, hansı ki, onlar ata-babalarından vəd almışlar ki, o çayı qorusunlar, lakin onlar bu çayı qorumadılar, o hansı çaydır? O deyir ki, bu tövhid çayıdır. O tövhid çayıdır ki, hansı ki, bu günləri İslam ümməti, Muhammed ümməti o tövhid çayını layiqincə nə etin bilən qorumayıblar. O tövhid çayını, necə ki, o qövm, ata-babalarından vəd almışdı ki, o çayı qorusunlar çirkablıqdan, onlar o çayı qorumayıblar bu İslam ümməti bu günləri o tövhidi bidətlərlə, o şirklə, o küfrlə, o nifadla, böyük günahlarla, kiçik günahlara nə edirlər? Bulandırırlar. Və onun səbəbidir ki, Allah subhanahu ta'ala o səbəblə də bu ümməti nə edir? Cəzalandırır. Subhanallah. İmam Malik rahiməhullah görün necə gözəl bir sözdür. Deyir ki, bu ümmətin başı nə ilə islah olunmuşsa, yəni bu ümmətin başı əvvəlinciləri nə ilə düzəlmişlərsə və nə ilə doğru yola yönəlmişsə, bu ümmətin sonu da yalnız və yalnız o şeylərlə islah olunacaq. Görün sonra nə deyir? O gün din olmayan bir şey bu günləri heç vaxt din ola bilməz. Allah və Rasulü sahabələrin olduqları din o günləri var idisə, bu günləri də eyni şey olmalıdır. Əgər onların bidət saydıqları, onların etmədikləri bir şey bu günləri nədir? din ola bilməz. Ona görə də həmin o qövmün axsaqqalları o iki nəslə, cavanlarla orta nəslə tövsiyə edirdilər ki, o çayı qorusunlar. Çünki o sayə səbəbi ilə Allah Subhanahu taala bu ümmətə izzət, güc, qüvvət verir. İbn Ömər Ömər radiyallahu deyir ki, biz elə bir qövmük ki, Allah Subhanahu taala bu İslamla bizi izzətləndirir. Əgər biz İslamdan başqa bir şey əl atmağa çalışsaq, Allah Subhanahu taala bizi nə edəcək? Məhv edəcək. Bax, o qövmün bəlası onda idi. Onlar o tövhidi, o çayı qorumadılar. O çayı bulandırdığına görə Allah subhanət Allah izzəti aldı onlardan. Bu günləri İslam ümməti də tövhidləri qorumadıqlarına görə Allah subhanət Allahın dini qorumadıqları üçün Allah subhanət Allah aldı onların hamısı. O izzəti də, o qüdrəti də hər bir şeydir. Ona görə də <clears throat> deyilir ki, vallahi doğrudan da bu belədir. Müsəlmanların bu hala düşmələrinə səbəb yalnız və yalnız özümüzük düşmənlərimiz deyildir. Biz özümüz bu tövhid çayını günahlarla, şirklə, bidətlərlə nə etmişik, bulandırmışıq. Ona görə də biz mütləq öz sələflərimizin, Allahın və onun Peyğəmbəri Muhammed s.ə.v-in yolundan qayıtmalıyıq. Sahabələrin dediklərini etməli, Allah subhanət hala onda nədir? Bizə izzət, şan, şöhrət bəxş edəcək. Peyğəmbər s.ə.v sahabələr Allah subhanət halanın bu dinini daima qoruyurdular. Rasulullah s.ə.v buyurur ki, Məşhur xutbətül həcə Peyğəmbər s.ə.v-in duası var. Onu hər bir xatib xutbəsində onu oxuyur. Xutbətül həcə. İnnəlhamdülillah. Baxın görün orada Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allah s.ə.v-in kəlamıdır. Yolların ən xeyirlisi Muhammed s.ə.v-in yoludur, deyir. Əməllərin ən pisi isə sonradan deyir, nədir? Uydurulanlardır, deyir sonradan uydurularaq dinə salınan hər bir əməl bir bidətdir. Hər bir bidət zalalət, zalalət isə Peyğəmbər s.ə.v nə buyurur? Oddadır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, oddadır. Baxın, Rasulullah s.ə.v-in, mən hər birinizə sual verəm. Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə məgər bidət var idi? Var idi Peyğəmbər sallallahu yaşadığı zamanda bir bidət. Bəs niyə görə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, hər bir bidət zalətdir. Zalət isə oddadır deyir Peyğəmbər sallallahu Sahabelərim onu deyirdi Peyğəmbər sallallahu Rasulullah sallallahu bu sözləri ilə bizləri çəkindirirdi ki, subhanallah, ey mənim ümmətim, ey mənim qövmüm, bidətlərə yol verməyin. Çünki hər bir bidət zalətdir. Zalət isə oddadır Peyğəmbər sallallahu buyurur. Allah və Rasulü bidəti sevmir bidətlərdən çəkinmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v görürsün necə dinini qoruyur Allah subhanət Allah. Baxın, görün, sahabələrdən <clears throat> İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Əbu Musa əl-Əşari radiyallahu deyir ki, bir günləridir gəldim, girdim meçidə, gördüm ki, meçiddə cəmaat yığılıb, bir dəstə yığılıb bir yerə və bir nəfər başlarında oturub, əlində daş, çınqıl daşlar. Və Allah Osman falanı zikr edirlər. Həmin o başçı, başda oturan, o daşı götürür və başlayır deməyə, Subhanallah, Subhanallah. Və başlayırlar hamısı o daşlarla Allah Osman falanı zikr etməyə. Əbu Musa Ələşar radiyalan səhabə idi. Heç bir söz demir onlara. Çıxır gəlir İbn Məsudun qapısının ağzına, qapını döyür, İbn Məsud çıxır, İbn Məsud deyir ki, bəs mən məsciddə belə bir hal gördüm. İbn Məsud deyir ki, bəs sən nə üçün onlara heç bir söz demədin deyir. Görün Əbu Musa Əl-Əşari nə deyir ki, mən də səninlə məsləhətləşməmiş onlara heç bir söz demək istəmədim deyir. Yəni İbn Məsud elmdə daha üstün idi Əbu Musa Əl-Əşaridən. Halbuki hər ikisi də sahabə idilər. İbn Məsud gəlirlər bir yerdə məscidə və girirlər məscidin içinə Görürlər ki, həmin o halqa oturub və o cümlədə nə edirlər? Allah Subhanahu taalanı zikr edirlər. İbn Məsud radiyallahu anh yaxınlaşır o cemaatdan birinə və onlara deyir ki, sizin bu halınız nədir? Onlar deyirlər ki, biz bu daşlar vasitəsilə biz nə qədər zikr etdiyimizi deyir, sayırıqdır. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, daha yaxşı olardı ki, siz deyir, pis əməllərinizi sayasınızdır. O ki, qaldı sizindir yaxşı əməllərinizə, mən zaminəm ki, onlardan heç biri itməyəcəkdir. Və deyir ki, Vay sizindir halınıza deyir. Ey Muhammed ümməti deyir. Sahabələr sizin aranızda olduqları halda nə tezdir uçuruma doğrudur getdinizdir. Sahabələr sizin aranızda ola-ola nə tezdir siz Peyğəmbər s.ə.v sünnətini artıq yaddan çıxartdınızdır. Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişməsi hələ təzədir, amma siz artıq bu qədər bidətlərə yol verirsiniz. Sahabələr sizin içinizdə ola-ola siz bu qədər bidətlər edirsiniz. Onda həmin o insan nə deyir? Ey Abdurrahmandır. Biz yalnız deyir, xeyir istəyirdik deyir, bunladır. Onda onlara deyir ki, sizin kimi nə tür çoxdur istəyəndir xeyirdir. Lakin deyir, bu xeyirdən məhrumdurlardır. Nə çoxdur xeyir istəyəndir. Amma Allah Subhanahu taala onları məhrum edir bu xeyirdən. Sonra nə deyir? Və deyir ki, həqiqətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, insanlar vardır ki, onların oxuduqları Quran boğazlarından bir aşağı enməzdir. Allah and olsun ki, bəlkə də sizin çoxunuzdur onlardansınızdır. Həmin o hədisi rəvayətən ravi deyir ki, Amr ibn Sələm deyir ki, həqiqətən də biz onların çoxsunu Nəhrəvanda xavaricilərin dəstəsində gördük. Əli radiyallahu anh qarşılaşırdılar. Subhanallah. Baxın, balaca bir bidətlə, hansı ki onlar dedilər ki, bilməsdə biz bununla xeyir istəyirik. Balaca bir bidət əməllə axırları hara getdi çıxdı? Nəhrəvanda xavaricilərin dəstəsində Əli radiyallahu anh qarşı döyüşürdü. Ona görə də hər bir bidət Peyğəmbər s.ə.v buyurur, zalətdir. Zalət isə oddadır. Hər bir bidət sahibi öz bidətini gözəl görür və heç vaxt ona görə tövbə etmək istəməz. Mən həmişə düşünürdüm ki, necə ola bilər ki, insan bidətə görə tövbə etməsin. Günahdır, bidət edirsən, tövbə etsən, Allah tala bağışlayır. Amma Sufyan Asor rahiməhullah nə deyir? Deyir ki, hə, insan deyir, günah etdikdə o günahının günah olduğunu bilir və ona görə tövbə edib Allah subhanət hala onu bağışlayır. Lakin bidət belə deyildir. İnsan bidətini gözəl gördüyü üçün ona görə heç vaxt tövbə etmək istəmir Allah subhanət hala. Tövbə etmək istəmir. Elə bilir ki, bu dindəndir. Ona görə də şeytandır bidəti günahlardan daha çox sevir. Daha çox sevir. Bax, məhz Peyğəmbər s.ə.v sahabələrin Allah subhanət halanın dinini bu cürlə qoruyurdular. Tövhidi bu cürlə qoruyurdular ki, o tövhidə kənardan hər hansısa bir xələl gəlməsin. Tövhidin şanını, tövhidin şöhrətini aşağı salacaq bir şey ona yol verməsinlər. Ona görə də hər bir müsəlman da Allah Subhanahu taalanın bu dinini öyrəndikdə, bu tövhidi öyrəndikdə o tövhidə zərər gətirən, xələl gətirən şeylərdən nə etməlidir? Çalışmalıdır ki, özünü qorusun. O tövhidin şanını, şöhrətini aşağı salacaq şeylərdən çəkinməlidir. <clears throat> Həmçinin rəvayətlərdə gəlib ki, Ömər Radiyalanın dövründə e, deməli, Ömər Radiyalanın dövründə bir nəfər olur, e, hansı ki, Allah subhanət Allahın mütəşabih ayələri barəsində danışırdı. Allah subhanət Allahın adları barəsində danışırdı və insanlar arasında fitnə fəsad törədir. Və bu xəbər Ömər Radiyalanın çatanda, Ömər Radiyalanın onu çağırtdırır yanına. Və gətirirlər onun yanı, Ömərin yanı, Ömərin əlində bir çubuq olur və həmin o çubuqla onun başına başına başlayır vurmağa. O qədər vurur ki, başına artıq başı yarılır. Və sonra deyir ki, aparın atın onu zindana deyir. Aparla atırlar zindana. Bir müddətdən sonra yenə də deyir, gətirin onu. Gətirir, yenə də həmin o çubuqla onun başına vurur. Başı yenə də qalmayır. Və həmin o insan deyir ki, ey Ömərdir. Əgər deyir, məni öldürmək istəyirsənsə, xeyirli bir ölümlədir, məni öldürdür. Əgər deyir məni islah etmək istəyirsənsə, düzəltmək istəyirsənsə, bilginən ki, artıq deyir mən düzəlmişəmdir. Artıq mən deyir islah olunumdur. Ömər Ağam onu buraxır. Bir müddətdən sonra xavariclər çıxanda gəlirlər buna deyirlər ki, ey filan kəs, sənin fikirlərindən danışan, yəni sənin fikirlərini dəstəkləyən insanlar çıxıb, ged onların dəstəsinə qoşul. Həmin o insan deyir ki, vallahi deyir, mən deyir, heç vaxt deyir, bunu etmərəm, çünki xeyirli olan bir insan deyir, məni artıq bundan deyir, müalicə etmiş idi. Yəni görün Ömər radiyallahu Allah Subhanahu taalanın dinini necə qoruyurdu. Hər bir müsəlman Allah Subhanahu taalanın tövhidini qorumalıdır. Allah Subhanahu taalanın tövhidini şirkdən, bidətdən, küfürdən qorumalıdır. Bunu da etmək üçün qardaşlarım, hər bir müsəlman elm almalıdır. Hər bir müsəlman təhsil olmalıdır, öyrənməlidir. Allah Subhanahu taalanın dinini öyrənməlidir. Bu tövhidi öyrənməlidir. Tövhidi öyrəndikdən sonra isə insanlara nə etmək lazımdır? insanlara çatdırmaq, insanlara öyrətmək lazımdır. <clears throat> Baxın, həmçinin Şeyh Albani rahimahullah bir nəfər soruşur ki, və deyir ki, e, bir nəfər deyir şeyxə deyir ki, müsəlmanların yəni, bugünkü halı barəsində sual verir və şeyx deyir ki, şübhəsiz ki, hər bir müsəlmana məlumdur ki, bugün müsəlmanlar İslam tarixində misli bərabəri görülməyən bir zəlillik, acizlik içərisindədirlər. Ona görə də biz müsəlmanların bu halına qarşı yalnız qəzəb və sərt hisslərimizi bildiririk. Bu günlər hamı belədir. Şeyx Albani deyir ki, hamı öz qəzəbini bildirir, öz sərt hissəli hisslərini bildirir. Lakin deyir, bu kifayət deyildir. Bu qəzəbimiz müqabilində öz hazırlığımızı, tədarükümüzüdür görməliyik. Şeyx burada ayəni oxuyur. Allah Subhanahu taala ayəsini deyir ki, onlara qarşı döyüşmək üçün onlara qarşı çıxmaq istədikləri zaman hazırlıq görərlər. Ona görə də biz döyüşə çıxmazdan öncə hər tərəflidir silahlanmalıyıq. Hər birimiz Allahın bu ayəsini oxuyuruq. Və Şeyx Alman rahimehullah həmin o silahlanmağı nəyə qəsd edir? Və burada deyir ki, biz Allah Subhanahu taalanın imanı ilə, təqva ilə nə etməliyik? Silahlanmalıyıq. Hər birimiz Allah Subhanahu taalanın bu ayəsini deyir, bu gün oxuyuruq. Deyir. Və məscidlər, məscidlər <clears throat> Allah Subhanahu taalanın bu ayəsi ilə dil bəzədilibdir. Hansı ayədir? İntənsurullah yansuruhu. Allah Subhanahu taala kömək edin ki, Allah da sizə kömək etsin. Bu ayə ilə Şeyx Albani rahmehullah deyir ki, bütün məscidlər dil bəzənibdir. <clears throat> Qızıl deyir, su ilə deyir həmin o ayə məscidin divarlarına deyir yazılıbdır. Çox təəssüf ki, divarlar bu ayə ilə bəzədilsə də müsəlmanların qəlblərində bu ayədən bir əsər əlamətdir, belə yoxdur. Hətta fərqinə də varmırıq ki, Bu ayə deyir, bizləri nəyə işarə edir? Müsəlmanların bugünkü acizliyini görürük. Halbuki bu ayə acizlikdən çıxmağa deyir, bir bəyandır, bir dinədir, bir dəlildir. Hər birimiz, əgər, Allah, əgər siz Allaha kömək etsəniz, ayəsinin cavabının nə olduğunu dir, bilirik. Allah da sizə kömək edər. Həmin ayə belədir. Elə bil ki, Şeyh Albani Rahmanullah deyir ki, əgər yeməsən, içməsən, öləcəksən. Yəni Allah Subhanahu taalaya kömək edin ki, Allah Subhanahu taala da sizə kömək etsin. Və şeyx deyir ki, biz Allah Subhanahu taalaya nəyə ilə kömək edirik ki, Allah Subhanahu taalanın qarşılığı qarşılığında bizə nə etsin? Yardım etsin, bizə kömək etsindir. <clears throat> deyir ki, hər bir müsəlman mənimlə razılaşar ki, bu gün İslam ümməti elə bir haldadır ki, İslam tarixində heç bir zaman belə bir şey görüşüb görünməmişdir. Biz nədən başlamalı? Müsəlmanları idarə edən əmirlərə qarşı müharibədən, yoxsa yer üzündə olan bütün kafirlərə qarşı döyüşməkdən, yoxsa deyir, bizi zülmə sürükləyəndir nəfsimizdən və deyir ki, bundan da deyir, başlamalıyıq şeydir. Öz nəfsimizdən, hansı ki, o nəfs bizi zülmə, ədalətsizliyə sövq edirdir. Və deyir ki, buna görə də müsəlmanlar bugün kafirlərə qarşı döyüşə bilməzlər. Onlar ilk öncə Allah və Rasuluna həqiqi şəkildə də iman gətirməlidirlər. Lakin insanların çoxudur bunu bilmir. Yaxşı, biz Allaha nə ilə kömək edirikdir? Və deyir ki, Misirdə bilirsiniz, Əhməd Bədəvi adında belə bir sufi olub, özünə övləyə deyir. Həmin o Əhməd Bədəvinin qəbri var Misirdə, <coughs> Misirdə olub. Və deyilir ki, hər il onun ad günündə 7 milyon insan gəlir onun qəbrinin üzərinə. Həmin o qəbirdən nə etməyə? Kömək eləmək, kömək diləmək. Subhanallah. Qüdsdə <clears throat> Peyğəmbər s.ə.v-in meyraca getdiyi yer var. Peyğəmbər s.ə.v-in meyraca getdiyi yer var. Həmin o yerdə Peyğəmbər s.ə.v bütün peyğəmbərlərə imam olaraq namaz qıldırmışdı. Həmin o yeri hər il necə ki o sufilər deyirlər ki, Rəcəb ayında bu baş vermir. Hər Rəcəb ayında milyona yaxın insan gəlir ora. Müsəlmanlar axışırlar həmin o yerə. Həmin o yerdən bə bərəkət umurlar. Ona görə də alimlər deyirlər ki, subhanallah, bu qədər insan şirkdən sonra, bu qədər küfürlərdən sonra Allah subhanət Allahın hansı köməyindən danışmaq olar? Allah subhanət Allahın hansı köməyindən danışmaq olar? <clears throat> Və şeyh e, sözünə davam edərək deyir ki, ikincisi, onlara qarşı gücünüz çatdığınızdan hazırlayın. Biz ittifaq gəldik ki, bizdə nə maddi silah, nə də mənəvi silah. Bəs onda onlara qarşı necə vuruşmalıyıq? Daha yaxşı olmazmı ki, ağıllarımızla hökm verməyə, öz hisslərimizə qapanaraq hökm verməyi buraxaraq bir az özümüzü boğub daha öncəyə keçmişə sələflərin yoluna qayıdaq. Və deyir ki, özümüzü islah etmək üçün, özümüzü düzəltmək üçün imanımızı, Allah subhanətə olan təqvamızı, Allah qorxusunu, qorxusunu nə etməliyik? Artırmalıyıq. Bu, həqiqətən də <clears throat> e, şeyxin, Şeyh Albani Rahimahullahın dediyi qızıl kəlmələrdir. Və Şeyh Rəhməhullah deyir ki, hər bir müsəlman İslam dövlətini öz qəlbində qurmalıdır ki, Allah subhanahu ta'ala onu da onun üçün nə etsin? Yer üzrünə olsun, qursun. Hər bir müsəlman İslam dövlətini öz qəlbində qurmalıdır ki, Allah subhanahu ta'ala onu da sənin üçün nə etsin? Yer üzərində etsin, qursun. <clears throat> Və müsəlmanların bu günləri üzərinə düşən böyük bir məsuliyyət var. Hər birimiz dəvətçiyik qardaşlarım. Heç kəs heç kəsin üstünə atmasın ki, qoy filan kəslər dəvətçidir. Dəvət onların işidir, bizi maraqlandırmır. Hər bir müsəlman Allah Subhanahu taalanın dinini insanlara nə etməlidir? Çağırmalıdır, insanlara dəvət etməlidir. Və ilk öncə də başladığımız şeydə tövhid kəlməsi olmalıdır. La ilahe illallah kəlməsi olmalıdır. Bunu insanlara doğru düzgün şəkildə aşmalı, aşılamalıyıq. İnsanlara doğru düzgün şəkildə insanlara bunu etdirməliyik, çatdırmağa çalışmalıyıq. Və Allah subhanahu taala da o izzəti, o qüdrəti yalnız və yalnız bu tövhid kəlməsində qoyub. Nə qədər biz Allah subhanahu taalanın bu tövhidini qoruyacaqsa şirkdən, küfrdən, bidətlərdən, Allah subhanahu taala da o zaman nədir? İzzət verəcək. O zaman güc verəcək, qüvvət verəcək. Nə zaman ki, insanlar bu tövhidi tövhiddən uzaq olacaqlar. Günahlarla, şirklə, küfürlə, bidətlərlə bu tövhidi fəzilətini, bu tövhidin şənini aşağı salacaqlarsa, bir o qədər də Allah Subhanahu taala nə edəcək? Zəlləcəcək. Çünki Allah Subhanahu taala qorxunu şirklə bərabər qoymuşdur. Tövhidi isə əminəmallıqla bərabər qoymuşdur. Baxın görün Əl-İmran surəsində Allah təala nə buyurur? Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə kafirlərin ürəklərinə bir qorxu saldı. Ona görə də alimlər deyirlər ki, nə qədər ki, qövm Allah subhanət hala şərik qoşacaqsa, Allah subhanət hala da qorxunu salacaq onları, müsəlmanların qəlblərini. Rasulullah s.ə.v hədisində buyurur ki, Allah təala deyir, mənə 5 dənə şey verib ki, məndən öncə heç bir peyğəmbərə bu 5 dənə şey verilməyib. Onlardan biri də o idi ki, peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən bir qövmə hücum etməmişdən bir ay öncə Allah təala kafirlərin qəlblərini nə edirdi? O qorxunu salırdı. Lakin bu günləri kafirlərin qəlblərində qorxu var müsəlmana qarşı? Xeyr. Əksinə müsəlmanlar qorxu içərisindədirlər. Ona görə də <clears throat> Allah Taala əminamanlığın məsələrini isə tövhiddə qoymuşdur. Necə ki Əl-Ənam surəsi 82-ci ayəsində buyurur ki, iman gətirib imanlarını zülmlə qarışdırmayanlar əminamanlıq içərisindədirlər. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır. Bu ayə nazil olanda səhabələr dedilər ki, ya Rasulullah, kimdir bizdən özünə zülm etməyə Al Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, burada zülm siz başa düşdüyünüz zülm deyil, burada zülm nədir? Şirk olan zülmdür. İmam Əhməd rahimehullah deyir, kimdir Peyğəmbər sallallahu sünnəsindən uzaqlaşacaqsa, Allah Subhanahu taala nədir? O qoy o insanları nədir? Zəll edəcək. Zəll edəcək o insan. <clears throat> Ona görə də Rasulullah sallallahu bir günləri sahabələrinə deyir ki, vaxt gələcək ki, sizin sayınız deyir, sizin sayınız çayın gətirdiyi o çöp-çöp kimi deyir, çox olacaqsınız. Lakin deyir, ümmətlər sizin üzərinizə vəhşidir, canavarın deyir, o sürünün üzərinə hücum etdiyi kimi hücum edəcəklər. Və hətta sahabələr təəccüblənirlər və deyirlər ki, ya Rasulullah, bizim sayımız məgər az olacaq? Peyğəmbər sən deyir, xeyr deyir. Çayın gətirdiyi çöl-çöp kimi deyir, siz çox olacaqsınız. Lakin sizin qəlbinizdə deyir, vəhim olacaq. Və sahabələr dedilər ki, bu həm nədir? Ya Rasulullah dedi ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, dünyaya sevgi, dünyaya bağlanmaq və ölümü nə etmək? Arzulamamaq, ölümə nifrət etmək. Və onun səbəbidir ki, bu günləri <clears throat> müsəlman ümməti bu gündədir, bu haldadır. Ona görə də qardaşlarım, <clears throat> Allah Subhanahu taalanın bu dinini qorumaq lazımdır. Allah Subhanahu taalanın bu dinini layiqincə insanlara təbliğ edib çatdırmaq lazımdır və nə qədər sən Allah üçün təvəzzükarlıq edəcəksənsə, bilginən ki, Allah Subhanahu taala səni o qədər ucaldacaq, yüksəldəcək. Mümkün deyil ki, pulla, hər hansı bir insanın insanların tərifi ilə kimlər səni qaldırsınlar. Xeyr, bu mümkün olan bir şey deyil. Allah Subhanahu taala istədi səni ucaldacaq, yüksəldəcək. Allah istəmədisə heç kəs səni ucalda bilməyəcək. Mümkün deyil. <clears throat> Ona görə də Allah Subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah Taala <clears throat> bu günləri yer üzərində olan, əzab əziyyət içərisində olan, sınaqlar içərisində olan, çətinlik içində, içərisində olan bütün möminlərə, bütün müsəlmanlara Allah Taala yardımcı olsun. Amin. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu Taala kafirlərə qarşı döyüşən, kafirlərə qarşı mübarizə aparan müsəlmanlara, möminlərə Allah Taala onların qollarına ayaqlarına güc qüvvət versin. Amin. Amin. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah Taala kafirləri zəll etsin daim. Amin. Amin. Allah Taala onların qəlblərindən qorxu, zəllik, rüsvaylıq salsın. Amin. Dua edirəm ki, Allah Taala müsəlmanları daim izzətləndirsin, Amin. daim gücləndirsin. Amin. Və bu izzəti də, bu gücü də qazanmaq üçün qardaşlarım, <clears throat> mütləq necə ki Şeyx Albani rahimehullah dediyi kimi, İslam dövlətini qəlbinizdə qurun ki, Allah Subhanahu taala onu da sizin üçün yer üzərində qolsun, qursun və hər birimiz də öz ailəmizdən, öz yaxınlarımızdan başlamalıyıq. O tövhid çayını qorumalıyıq, o tövhidi qorumalıyıq. Qorusaq, Allah and olsun, o axsaqqalların dedikləri kimi o düşmənlər özləri qorxub qaçıb çəkilib gedəcəklər. <clears throat> özləri geri çəkiləcəklər. Və Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah Taala daima müsəlmanları izzətləndirsin inşallah. Amin. Və dua edirəm ki, <clears throat> bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun Amin. və bizlərin yalnız müsəlman olaraq bu dünyadan köçsün inşallah. Subhanakallahumma və bihamdik əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etûbü ilayk.